oestrogeno, ne nur sexa hormono. Dum multa iaroi, kai cae medicinistoi lernis che existas du cefai sexo hormonoi, testosterono en viroi cae oestrogeno en virinoi. Ili estis facai respondetsuloi pri la sexa cae reproducta funccioi. La vorto oestro signifas la fisiologian staton de la ina mamulo dum la maturigio de la ovario, cae ce iui spezioi relatas alla periodoi ciam femaloi estas fecundigeblei cae sexe activae. Citiu lasta fenomeno ne ocasas en homai inoi, nome virinoi nur menstruas. Iom post iom oni malcovris che o estrogeno unua foie el trovita en la iaro 1923 facte plenumas gravegan rolon por la san stato de la auto, por la reguligo de glucoso en la sango, faciligo de la circulado de la sango, malpliigo de inflamo en la corpo, cae helpo al la centra nervo sistema gi praktike influas la bonan funkciadon de ciui organoi plasta tempe scienzisto il trovis ankau ke o estrogeno estas essenza grava por la elvolvigio de la cerbo gi influas la peron de nervo malsanoi ki morbo de alzheimer convulsioi cae migreno. Changioi en la niveloi de tiu hormono povas influi diversain alien cerbomalsanoin, tiel che nun tempe oni consideras la sexen hormonoin ancao kiel cerbain hormonoin. De nun oni povas flegi pacientoin suferantain de neuropatioi per tiui hormonoi. En virinoi o estrogeno estas productata de ovarioi, surrenae glandoi, cae gras celloi. En viroi gi devenas de testosterono en la testicoi, cae estas tre grava por la productado de spermo, ostoforto, hepatae funccioi, metabolo de grasso. Sed, cae en viroi cae en virinoi anca la cerbo producta sian propran o estrogenon. En la tuta cerbo trovigas riceviloi quioi conectigas intermite cun o estrogeno. En la en utera vivo fetoi ricevas la oestrogenon estrogenon de la patrino quio helpas la formigiadon de la neurocircvitoi en la nova cerbo. Cetiu hormono grave influas ancao dum puberezzo, gravedezzo cae menopauso. Facte gi constante muldas la cerbon en ciui vivo fasoi. Oni antau vidas che en baldaua estonta tempo oni povos flegi paciento en suferantain de diversae nervae malsanoi per oestrogeno. Tamen mancas ancora strictai criterioi por la secura practica usado de tiu nova remedo por la Roma sano.